Antroji karalių knyga, 16 skyrius. 17-aisiais Remalio sūnaus Pekaho metais pradėjo karaliauti Judo karaliaus Jotamo sūnus Ahazas. Pradėdamas karaliauti, jis buvo 20 metų ir karaliavo Jeruzalėje 16 metų. Jis nedarė to, kas teisinga viešpaties, jo dievo akise, kaip darė jo tėvas Dovidas, bet vaikščiojo Izraelio karalių keliais. Net leido savo sūnui eiti per ugnį, mėgdžiodamas biuristes pagonių, kuriuos viešpats išvarė prieš izraelitams užimant tą kraštą. Jis aukojo ir smilkė aukštumose, ant kalvų ir po kiekvienu žaliuojančiu medžiu. Sirijos karalius Recinas ir Remalijos sunus Pekachas, Izraelio karalius, atėję prieš Jeruzalę, apgulė miestą, bet neįstengė jo paimti. Sirijos karalius Recinas sugražino Elatą Sirijai ir išvaręs žydus iš Elato jame apgyvendino edomitus, kurie ten tebe gyvena iki šios dienos. Tada Ahazas siuntė pasiuntinius pas Asirijos karalių Tiglat Pileserą, sakydamas, Aš esu tavo tarnas ir tavo sunus. Ateik ir išgelbėk mane iš Sirijos ir Izraelio karalių rankų. Ahazas paėmė auksą ir sidabrą, kuriuos rado viešpaties namuose ir karaliaus namų išde, ir pasiuntė dovaną Asirijos karaliui. Asirijos karalius paklausė jo ir užpuolęs Damaską paėmė jį. Gyventojus išvedė į Kyrą, o Reciną nužudė. Karalius Ahazas nuvyko į Damaską pasitikti Asirijos karaliaus Tiglat Pilesero. Pamatęs Damaske aukurą, karalius Ahazas pasiuntė kunigui Ūrijai aukuro atvaizdą, jo pavyzdį ir brėžinius su visomis detalėmis. Kunigas Ūrija pastatė aukurą pagal pavyzdį, kuri karalius Ahazas atsiuntė iš Damasko prieš Ahazui grįžtant iš Damasko. Karalius, sugrįžęs iš Damasko ir pamatęs aukurą, priejo prie jo ir aukojo ant jo. Jis aukojo deginamąją bei duonos auką, išliejo geriamąją auką ir šlakstė padėkos aukų kraują ant aukuro. Varinį aukurą, kuris buvo priešais viešpatį, perkelė į kitą vietą, į šiaurę nuo naujo aukuro karalius Ahazas įsakė kunigui Urijai. Ant naujojo aukuro aukok deginamąją auką rytą ir duonos auką vakare, karaliaus deginamąją bei duonos auką ir krašto gyventojų deginamasias, duonos ir geriamasias aukas, o aukų kraują šlakstyk ant jo. Varinį aukurą palik mano nuožiūrai, kunigas Urija padarė, kaip jam įsakė karalius Ahazas. Karalius Ahazas supjaustė stovų rėmus ir nuėmė nuo jų praustuves. Jis taip pat nukėlė baseiną nuo varinių jaučių, kurie buvo po juo, ir padėjo jį ant akmeninio grindinio. Be to, šabo pastogę, kuri buvo pastatyta namuose ir karalius įėjimą, jis pašalino iš viešpaties namų dėl Asirijos karaliaus. Visi kiti Ahazo darbai yra surašyti Judo karalių metraščių knygoje. Ahazas užmigo prie savo tėvų ir buvo palaidotas Dovido mieste, jo sūnus Ezekijas karaliavo vietoj jo.